97.7 ah, Els èxits són aquí. Són aquí. my Oh, oh, oh, oh. know about me and you. Les novetats, primer aquí. Radio Vagone. Radio Bagù, la sintonia dal mar. La sintonia dal mar. Somiem junts a la llum del dia cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Begú. Despertar, somiar i viure. Conduït per Gabriel i Laia. Amb aquest programa pretenem portar-vos de la mà per un camí de superació personal sense límits i sense pors. Despertar, somiar i viure. molt bon dia i benvinguts a Despertar, Somiar i Viure. Avui parlarem sobre els àngels. Moltes vegades el contacte amb els àngels passa desapercebut i aquests encontres són recordats com experiències estranyes, inexplicables o sensacions que no sabem identificar. De petits ens ensenyen que els àngels són éssers celestials, que ens protegeixen en moments de perill, ens guien pel bon camí quan tenim dubtes i ens acompanyen en tot moment. Ens connecten amb les persones que volem trobar i si els cridem, venen ràpidament vetllant permanentment per nosaltres. Molt bon dia, benvinguts a DSB, Despertar, Somiar i Viure. Aquest programa pretén ensenyar-vos a somiar a la llum del dia, que desperteu i viviu els vostres somnis. Som en Gabriel i Laia i us convidem a de, 10 a 11 a escoltar-nos i a, avui tenim un programa que es diu Àngels. Molt bé, doncs avui tenim un programa ple de coses. Sí. Tenim un programa, com diríem, tenim més ales que <laughs> una fàbrica de Red Bull. Carai. I és un tema una mica així que intentarem d'agradar a tothom, és un tema que potser a lo millor hi ha gent que tenen diferents opinions sobre ell, no? Hi ha gent que és més espiritual, gent que no hi creu, gent... I hem agafat, eh, hem fet recerca i hem agafat informació que hi ha a la xarxa i que vosaltres podeu ampliar a la nostra pàgina de Facebook, podeu fer qualsevol pregunta per correu electrònic a despertar-se, humillar i viure a gmail.com -huh. I donar també la benvinguda a aquells que es, un, ens escolten a la nit, perquè potser és un tema per po després poder somiar amb els angelets. Sí que és maco, sí. A la nit tenim reemissió del programa de 12 a 1 els cada divendres i us convidem també a participar en el programa en directe trucant al 972 62 43 03. Bé, doncs avui tenim sorpreses, com sempre, tenia, tenim la, la possible entrada d'un d'un convidat en directe. Sí, estem, aviam. Ten... <laughs> aviam si... Irem provant. Podem establir la connexió amb ell i si no, doncs farem com sempre. Doncs improvisarem. Mano, mano. Sí, tindrem un, tenim un guió també que li donem moltes patades. Sí, unes quantes, sí. Bueno, doncs comencem avui. Què són els àngels? Com hem dit, els àngels podien dir que som éssers intel·ligents, capaços de sentir, es diu que no tenen sexe. Són una espècie diferent a l'espècie humana i es diuen que existeixen amb una freqüència vibratòria diferent que aquella amb la que els nostres sentits físics estan afinats. Allò, allò significa que no els podem percebre comúment amb els nostres ulls i orelles, però ells sí que ens perceben a nosaltres. Les nostres realitats s'interpreten mútuament i les d'ells abasta i envolta la nostra. Els àngels protegeixen la nostra llum interior, ens alerten en moments de perill, sempre estan disposats a servir-nos d'acord a les nostres necessitats i ens acompanyen per concretar els nostres potencials en tots els nivells. Aquest tema també està vist des d'un punt de vista religiós o no tan religiós, no? depèn l'àmbit allà on que es mou la informació. Però, en certa manera, podríem dir que hi ha tipus d'àngels, no? Mm -hmm. Sí, hi ha diferents classificacions, però també busquen informació i vist que és un tema de discussió. No hi ha un consens. Clar, perquè suposo que aquests temes metafísics, no? És allò de que tothom veu el que vol veure. A més, com que no els podem veure realment, <laughs> sinó que és una cosa que se sent... és difícil de classificar. És crear en la ment, no? És, bo, és allò de creure és crear, no? Uh -huh. O sigui que, en certa manera, doncs és allò de si creus i veus i si no, doncs... Uh -huh. podem, bueno, podem, com que hem fet una recerca i volem, en certa manera, tractar el tema des de diferents punts de vista, podem dir que les tres principals religions del món occidental, judaïsme, cristianisme, isla, islamisme, així com pràcticament tots els sistemes de creences, creences religioses del món inclouen éssers celestials en les seves cosmologies. Els textos d'àngels més coneguts els se disposen en tres esferes. Aquestes esferes serien la més propera al creador i les altres dues que estan al voltant i que la tercera seria la que més s'acosta a nosaltres. Mm -hmm. Tenim al telèfon un expert en el tema, és el convidat d'avui, en Luis Moreno. És periodista i ha treballat en diferents mitjans de comunicació de Madrid, Toledo, Cádiz i Balears i fa més de 15 anys que es dedica a la investigació i a la pràctica dels mons energètics i espirituals. Bon dia, Luis. Benvingut. Hola, bon dia. <laughs> Què tal? Gracias por, por invitarme a vuestro programa. Com estàs? Muy bien. aquí con muchas alas. Muy bien. <laughs> Buenos días, Luis. Buenos eh, días. soy Gabriel, encantado de, conocerte, de poder hablar contigo. Gracias. Y bueno, esperamos muy impacientes la, tu aportación en este tema. Y bueno, pues adelante y cuando quieras nos haces una, una explicación sobre, sobre un tema que es un poco desconocido para nosotros y que, bueno, estamos intentando de ampliar. Es muy amplio, eso sí es verdad. Mira, eh, yo, yo creo que lo primero que tenemos que, entender es que yo creo que mm, historias o experiencias con los mundos angélicos o con los ángeles o... Mm, hechos paranormales los hemos vivido todos o los han vivido muchísimas personas. Lo que ocurre es que nos da como un poco de miedo darnos cuenta de que hemos sido eh, tocados por los ángeles o hemos tenido experiencias paranormales. Más por nosotros, mm, no, quizá, sino también por lo que puedan decir los demás, por lo que puedan decir los vecinos, por lo que puedan decir eh, de alguna forma los que nos rodean. Eso nos da mucho miedo. Eh, reconocer que nos están pasando o que nos están ocurriendo cosas o que en un momento determinado hemos tenido experiencias angélicas, eso es, una cosa que nos da pavor. Mm. Es una cuestión de cultura social, ¿no? Sí, es una cuestión de cultura social, pero ciertamente yo creo que sí, que, están pasando cosas. Mm, como hablamos la y yo a través de los emails, yo creo que lo primero que, darnos cuenta de que pasan eh, cosas eh, en los mundos angélicos, están ocurriendo cosas en los mundos angélicos. Mm, ¿Nos eh, podrías explicar algún suceso real? para así ubicarnos un poco? Mira, ahora estoy trabajando en un libro que se llama Lo que me contaron de Los Ángeles y entonces estoy recopilando historias de las cosas que más o menos han podido pasar por aquí, por Mallorca, Ibiza, Menorca, con relación a los, a los seres angélicos o a los entes angélicos. Qué interesante. Eh, sí, es bonito. Eh, <laughs> pero, por ejemplo, hay dos casos que si queréis os lo cuento muy rápidamente porque no, no, tengo dudas. Sí. Eh, es una mujer que es una alta directiva de una empresa de Baleares, lógicamente que no puedo dar el nombre, pero, pero se sabe el caso, de que mm, empezó a, pensar que los ángeles existían y entonces, mm, así como en broma o en serio, empezó a, preparar una, fiesta de ángeles. Entonces compró flores, compró incienso, compró comida, compró un poco de vino y decía, iba diciendo a todos los amigos, ah, pues voy a preparar una fiesta de ángeles. Si es verdad que existen, estoy seguro de que aparecerán los ángeles. Es que yo estoy segura de que aparecerán los ángeles. Y una noche, pues, cuando venía si tarde a casa, pues... en sentado en el sofá, se encuentra a un señor vestido de blanco que no conocía. ¡Wow! Hmm. Eh, de una forma muy angelical, una persona muy bella, y claro, ella lo único que hace es salir corriendo de casa, <laughs> eh, baja los tres pisos que, de los cuales vivía, ahí había ascensor, pero baja los tres pisos andando, y cuando vuelve a subir no había nadie. Mm. Eh, Luego, cuando tú ayer la pregunta, dice, no, no era un señor, era como, como un espectro, una, energía blanca muy pura, dice, pero no pude soportar la energía y en ese momento decidí salir corriendo. luego, luego comenta, ¿no? Luego comenta y hablas con él, luego comenta diciendo, qué lástima no pues haber podido mm, aguantar eh, la tensión y sentarme en el sofá, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro tema muy, muy bonito que me contaron hace un par de años aproximadamente, que iba una, una mujer con, una persona mayor, con su abuela, del brazo, por, por uno de los paseos marítimos de la isla, más concretamente por el de, Calagamba, y la mujer tenía como unas ciertas, como unas ciertas heridas en las piernas y andaba con cierta dificultad. Eh, dificultad. Y en un momento determinado le apareció un señor, pues mm, de una presencia, pues ella me decía que era muy guapo, que, era muy simpático, que tenía, no sé, que tenía ángel, y le dijo, pues mire, ahora mismo en el mar hay unas condiciones eh, fantásticas. Y si mete a su abuela las piernas en el mar, seguro que esas úlceras le irán desapareciendo. Claro, ella lo primero que pensó es, guau, este es un entrometido, está medio loco, anda que viene aquí a decirme como mi abuela, sí. Y entonces el, hombre insistió y dijo, venga, hágalo, que no pierde nada. Y en ese momento pues la señora metió a, la mujer en el agua y empezó a lavarle las heridas que tenía con el agua de mar. Y al parecer, pues... Mm, a los pocos días esas heridas se fueron, se fueron curando. Pero cuando se dio la vuelta y miró a ver si había alguien, no había nadie. El paseo de Calagamba es un, es un paseo muy despejado, es un paseo que es muy difícil que alguien se esconda en, medio de, de, los paseos. Quiero decir, y hay otro, y otro tema muy, muy bonito que me lo hace muy pocos días, era de que una persona iba en una moto y al caerse vio como una una um, imagen de luz le recogía del suelo y no le pasaba nada al alcance de la moto. Quiero decir, eh, ¿están pasando cosas? ¿Estamos rodeados de ángeles? Yo creo que sí que es lo que lo que en un momento determinado eh, estoy trabajando o es en lo que está basado mi trabajo en demostrar de alguna forma que estamos comunicados con una serie de energías angélicas o positivas que nos ayudan en cualquier aspecto de nuestra vida. Muy interesantes estas historias, realmente ponen un poco la piel de gallina, ¿eh? No, no, <laughs> no, por Dios. Yo, Luis, si me permites, también quería decirte que, bueno, nosotros somos, tanto Laia como yo y algunas personas más que estamos en este entorno, aquí en Cataluña dicen que son tucas del ala. <laughs> bueno. <laughs> Estamos tocados también... Bueno, estamos tocados por por las alas, está bien, no, es una expresión mala, estamos tocados por los ángeles, ¿no? Sí, bueno, a veces, a veces es un poco así también peyorativo el hecho de decir, bueno, están un poco así para allá, ¿no? Que se dice, pero bueno, también depende cómo, cómo te tomas el tema, pues siempre para nosotros es un halago. Sí, sí, yo desde luego prefiero estar donde estoy que estar eh, en, haciendo guerras o de acuerdo con las guerras o en, posiciones mm, corruptas de la política. Desde luego pues, sí prefiero estar tocado de la nada o loco antes que estar en otras posiciones más complicadas. Nosotros hemos sido muy valientes y tratamos temas positivos y temas que hoy en día pues también de acuerdo con el mercado siempre es más fácil vender lo que <laughs> lo negativo lo porque solamente hay que mirar un poco la programación de los medios, ¿no? Pero vamos a tocamos temas positivos y también. Ahora que, que, te tengo en línea y tal, te quería preguntar porque yo también soy soy bastante eh, creo en muchas cosas y a veces tengo como un poco de sugestión y hoy comentábamos con Laya y así, digo, bueno, oye, mi ángel debe estar, porque yo para mí que lo llaman a consulta, o que, <laughs> o que a veces se debe tomar algunos días de fiesta o así, porque hay momentos en los cuales pues me empieza a funcionar mal <laughs> los sistemas que tengo en casa eléctricos me, No, yo, yo eh, no, sé, cómo tienes la luz, eh, eso. <laughs> Pero mira, hay una cosa que está clara. Los ángeles de alguna forma nos acompañan. El ángel de la guarda, todos tenemos un ángel de la guarda. Y todos los ángeles de la guarda nos cuidan, nos acompañan. Pero lo que sí es cierto es que no nos evitan lo que tenemos que vivir o no nos evitan lo que tenemos que, experimentar. De alguna forma yo soy de las personas que creen que hemos bajado pues a, vivir una serie de experiencias, a aprender una serie de conceptos, pero eso no significa que los ángeles no estén, o que no nos ayuden a llevarlo mejor, o que no nos ayuden a tener más cuidado y también a evitarnos todas aquellas cosas que no hemos de vivir. Pero yo soy de los que creen que hemos venido a aprender una serie de cosas, Gabriel. Entonces, eh, no evitamos lo que tenemos que vivir, simplemente porque es una cuestión de aprendizaje, porque es una cuestión de, de humanidad, de que es una, es una cuestión de que nuestra alma necesita pasar por ciertas experiencias que en un momento determinado eh, nos van a hacer crecer. ¿Qué hay de cierto, Luis, en, en estas afirmaciones? ¿no? Que nosotros hemos hecho un poco de hemos buscado información y hemos investigado un poco. Dicen que hay diferentes clases ¿no? de ángeles. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, mira, en, mm, el libro que presenté ayer, porque bueno, está presentado, es un libro reciente que, presenté ayer, Ángeles, una puerta hacia la luz. Yo hablo de distintas categorías de ángeles. A ver, yo os he estado escuchando antes de entrar y hablaba de las esferas angélicas, de las tres esferas angélicas, de la más cercana que hay al hombre, que son los ángeles, de la, media, de la segunda esfera y de la tercera esfera angélica, que es la más cercana a Dios, donde se encuentran los tronos, los serafines, los querubines. Pero dentro de lo que es la, esfera, la tercera esfera angélica, que es la esfera más cercana a los hombres, hay muchos tipos de ángeles. cuento, por ejemplo, estaría el ángel de la guarda, estarían lo que serían los ángeles de, ayuda. Son ángeles del arcángel Metatrón que en un momento determinado nos ayudan, eh, nos ayudan a realizar acciones hacia los demás. O los ángeles de resolución, que son ángeles que nos ayudan a, perdonar, que nos ayudan a que eh, las cosas cercanas estén más equilibradas. Y luego, por supuesto, estarían los arcángeles, que son las energías superiores, las, energías que en un momento determinado son las que nos enseñan, las que nos ayudan y, los que, las que nos acercan más a la energía del universo o las que nos acercan más a Dios. Por ejemplo, dentro de los siete arcángeles está estaría el arcángel Camael, que sería el arcángel de la alegría de vivir, Rafael, que sería el arcángel de los mundos sutiles o mágicos, Euriel, que sería el arcángel de la renovación, de las cosas nuevas, Rafael, que sería el arcángel de la sanación, de la curación y de la pareja cósmica, luego estaría Miguel, que sería el arcángel de la comunicación, hay que recordar que Miguel eh, en la tradición cristiana o en la tradición católica cristiana sería el pesador de almas sería que cuando morimos es el que nos dice de alguna forma cuántos actos de amor hemos hecho y cuántos actos de amor no hemos hecho. Luego estaría el arcángel Gabriel, que sería el arcángel del amor universal, de los niños y de las personas mayores, y luego el arcángel mm, del poder supremo, el arcángel más importante sería el arcángel Metatron que sería el arcángel de la iluminación. Pues sí, como bien dices tú, Gabriel, hay muchas, muchas categorías de ángeles, y en este libro que se llama Ángeles una puerta hacia la luz, pues yo creo que sí que queda definido y que queda muy, muy claro cuántos hay y cuántos no hay. También un tema que me parece interesante, porque siempre se ha dicho que los nombres marcan un poco las personas, ¿no? Sí. Y yo lo que tengo, porque yo me llamo Gabriel Miguel. Como el arcángel. Gabriel Miguel, ah, además. Gabriel Miguel como dos arcángeles, vamos. Y luego, bueno, un día, un día con más tiempo, eso, si alguien... Es una cuestión también que me ha marcado mucho en, en la vida, y también entiendo que, que a todos nos marcan el nombre, ¿no? Y, yo mientras más mayor me hago, ya voy a hacer 50. Ah, bueno, pues estamos más o menos en la, misma, en la misma categoría. Sí, mi vida, digamos, que, que, está haciendo unos cambios, que está... Y ahora, por ejemplo, desde hace un año así me dedico al coaching, que es entrenador personal. Y, conforme me voy madurando y voy viendo, eh, voy estudiando también y veo que, tal como has dicho, el arcángel Gabriel o Miguel tienen unas características que yo no sé si cada vez me parezco más o cada vez porque <laughs> me define bastante, ¿no? Es lo que dice. eso, es estupendo. no, yo no creo que tenga nada que ver, nada que ver con los nombres, el mundo de los arcángeles, no creo que tenga nada que ver con, el mundo de, las, características personales. Yo creo que tú eh, tienes un alma, pues supongo que muy, muy cercana a las energías de luz y entonces en un momento determinado, pues... Eh, <laughs> que ha dado por, trabajar con las energías, cosa que me alegra y cosa que, me parece fantástica. Pero no, no creo que un nombre marque, porque yo tengo un nombre germánico y, y no, <laughs> tiene nada que ver con Los Ángeles. Todavía no he encontrado ninguna persona que se llame Luis, ¿sabes? Yo es que tuve también una eh, particularidad en este sentido, porque yo me pusieron Miguel, eh, bueno, me pusieron Gabriel en el registro y no me enteré que me, llamaba Gabriel hasta que fui al colegio. <laughs> entonces por eso, por eso te decía que me marcó bastante porque ahí hubo una inflexión en mi vida y tuve que convivir con dos nombres hasta que ahora eh, con la edad que tengo estoy conciliando a los dos, ¿no? Porque hay gente que me conoce por Miguel, el entorno familiar y gente que me conoce por Gabriel. ¿Y cómo te sientes más cómodo? Pues la verdad es que la verdad es que hasta ahora, o sea, la, creo que la mejor solución sería adoptar los dos, que hacer que la gente me llamara con los dos nombres porque Miguel recuerdo siempre a mi madre que me ha llamado Miguel y mm. Gabriel es, es el nombre de, mi entorno más eh, profesional o digamos más regido por lo que hay en los papeles. Soy mm. Gabriel Miguel y entonces es más administrativo Gabriel. Oye, pues ya me gustaría a mí tener el nombre de arcángel, ¿eh? <laughs> ¿Y quién les pone los nombres? ¿Quién los bautiza? No, eh, a ver, las energías angélicas están bautizadas desde hace muchísimos millones de años. Tú piensas que, eh, la tradición angélica viene de hace de siglos muy antiguos. piensas ya que en las antiguas escrituras ya estaban ya estaban los nombres de los arcángeles. Sí, es anterior a la religión católica. Claro, incluso. Entonces lo que ocurre que a través de los nombres se han ido traduciendo primero de las lenguas antiguas, luego pasaron al griego, luego se modificaron al mm. latín. Entonces, eh, por eso hay algunos arcángeles que en un momento determinado tienen mm, varios nombres o se les asocia con varios nombres. Por ejemplo, mira, ese era el caso del arcángel Raciel, que es el arcángel de los mundos sutiles. También se le puede encontrar en las escrituras como Ezequiel e mm. incluso como Raziel. Entonces, lógicamente lo que vamos haciendo nosotros es adaptando los nombres de los arcángeles para que en un momento determinado se nos sea más fácil o mm, se nos sea más, fácil nombrarlos, más fácil identificarlos. ¿Y, por qué casi todos los arcángeles acaban en él y luego hay, hay uno que no, no? Ha citado el Metatron. Sí, pues mira, yo supongo que todos acaban en él, no, no todos, pero muchos ah. acaban en él porque él es un sufijo que significa luz o ah. luz de Dios. Ah. Qué interesante. y <laughs> pues significa como el todo, la totalidad. Ah, muy bien. Es, es, una, cuestión de mm. sufijos, ¿eh? es una cuestión de, de alguna forma de, de, sufijos, o sea que no, no tiene y tiene su tiene su lógica y tiene su su fuerza. Muy bien, pues hacemos referencia a tus libros, que has dicho que había uno que se llama... Ángeles, una puerta hacia la luz. Ángeles, una puerta hacia la luz. Ángeles, una puerta hacia la luz es un libro que acaba de... Mira, es, es curioso, porque Ángeles, una puerta hacia la luz acaba de, salir. Muy bien. Mm. Y es un libro que ha editado Ediciones Libertarias. Eh, ayer se presentó en un pueblo de, Palma de Mallorca. Bueno, de Mallorca. tenemos la primicia. Sí, la primicia. Se presentó ayer en, era un pueblo de, Mallorca, y estoy muy contento porque hubo muchísima gente, que acudió muchísima gente, y entonces eh, estoy muy feliz. Eh, después, el día 7 de mayo, mm, a la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor quiera venir a Mallorca, estaré en Mallorca, en el centro, en la sala del Centro Gallego, en la sala cultural del Centro Gallego, también haremos una conferencia y presentaremos el libro y después eh, a finales de mayo nos iremos a Madrid porque vamos a participar, o bueno, gracias a, Ediciones Libertaria que nos ha invitado a presentar el libro y a firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Estupendo. Y más tarde espero pasar por Barcelona, ¿eh? que eso, Barcelona para mí es una ciudad muy especial. Claro, pues cuando vengas a Barcelona nos avisas. Hombre, claro. <laughs> y a ver si nos podemos encontrar en la capital. Seguro que sí, seguro que Claro. Recordamos a nuestros oyentes que hay dos libros ya que no tienen alas, pero que vienen en camino. Sí, bueno, están viniendo con alas <laughs> urgentes. ¿eh? Además, os lo digo muy, muy claramente, lo, siento, también lo siento mucho. Bueno, van, en paquete express, o sea que es muy posible que los recibáis hoy. ¿eh? Pues cuando lleguen, eh, también queremos hacer a la noticia, dar la noticia a nuestros oyentes que estarán a, su disposición. Primero leeremos la y yo y haremos un informe y en pera. Y después estará a disposición de la gente que, quiere participar en este proyecto que tenemos de, libros nómadas. Oye, es un proyecto muy bonito, ¿eh? Sí, me sí, lo explicó y me parece que es un <laughs> proyecto estupendo. Sí, además cada uno pone una aportación como apunto de libro para que para hacer que sea un libro participativo. No, me parece que no van dedicados, ¿eh? pero bueno, eh, eh ya me acerco yo en, el mes de junio cuando pasé por Barcelona. Eso. Y me acerco yo y os lo dedico. Y si, queréis, seguimos hablando mucho tiempo más de ángel Sería estupendo y de todas maneras, siempre siéntete con la libertad de llamar al programa y de ver cómo nos va todo y los proyectos que tenemos en marcha. Oye, y lo mismo digo, ¿eh? que tenéis la libertad de llamarme cuando queráis, de compartir un minutito conmigo y de tener una una charla conmigo cuando queráis, que estoy encantado de compartir este tiempo con vosotros. Yo solo quería hacer una preguntita más. Los que quieras, <laughs> dime. que vi que leyendo información sobre tu libro y en tu Facebook, que encontré el concepto de los Yamaels. Sí, los hombres ángeles. ¿Nos puedes explicar qué son? Yamael? Es un... <coughs> el próximo libro que ya está terminado se llama El Camino de los Yamaels. Ah. Los Yamaels son, son seres que tienen una capacidad especial, que es la capacidad de, conectar fácilmente con los ángeles, de asumir fácilmente lo que son los mensajes angélicos y también eh, la palabra Yamael puede significar algo así como aquel que está cercano a los ángeles, el amigo de los ángeles o mm, el que escucha a los ángeles. Entonces son seres, personas que en un momento determinado tienen esa facilidad de acercarse a los mundos angélicos, de hablar con los ángeles o incluso de, de hacer cosas que los ángeles le han pedido para que el mundo vaya mejor. Muy bien. Es un concepto muy interesante. Muy este. interesante, sí, sí, es un concepto que habrá que desarrollar si queréis un día. Son un poco las antenas ¿no? yo, yo diría que no. Bueno, yo, yo considero que en un momento determinado lo, los llama serían un poco como las manos de las manos físicas de, las energías angélicas en la tierra, ¿no? Yo más más que otra cosa serían como esos seres, esas personas que a través de los actos de amor, porque hay que recordar que, los mundos angélicos solamente se basan en los actos de amor, o sea, uno se puede comunicar con los ángeles, uno puede rezar a los ángeles o uno puede tener actividad eh, intelectual con los ángeles a través de los actos de amor, ya sean físicos, mentales o espirituales, ¿no? Entonces, en un momento determinado, los Yamael son seres que en un momento determinado se ponen a la disposición o sirven de canal para que las entidades angélicas puedan materializar su amor o sus actos de amor en la tierra. Muy bien, muy bien, Luis. Pues no sé si querrías añadir algo más. hombre, yo lo que quería daros, las, eh, hombre, yo lo que quería daros las gracias a Gabriel Alaya eh, por por el buen trato, por la difusión de de este libro. Yo lo que único que, pretendo es que las energías angélicas sean un poco más conocidas y que la gente tenga conciencia de que no estamos solos y de que hay energías de luz, energías de amor que nos pueden, que nos pueden ayudar a llevar un poquito mejor nuestra vida cotidiana. Porque Los Ángeles es eso, es llevar mejor nuestra historia y nuestra vida cotidiana. Pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias desde Oye. el programa y de, desde aquí, desde Bagú, y esperem que algun dia, doncs, com hem dit, continuem la, continuarem la nostra, nostre projecte i estarem en contacte, Lluís. No, estic segur i estic segur que també aniré a Barcelona mm -hmm. i aniré a Bagur. Sí, a veure, molt bé. Farem una trobada. Eh, moltes gràcies per tot, eh? Gràcies, gràcies a tu. A una abraçada. Eh, una abraçada. Fins aviat. Mm -hmm. Molt bé, doncs ja veiem que aquest tema doncs, se'ns se va una, de les mans. És algo que... Bueno, és que hi ha molt que parlar, eh? Hi ha molts programes. Poder haurem d'encetar un eh? programa. Eh? <laughs> sempre ens quedem curts de temps i voldríem parlar molt més. Molt interessant, eh, aquesta entrevista, aquesta aportació. Sí, és algo que ja sabem que sempre quedem una mica curts i eh, el tema és molt ampli mm. i es poden tocar des de diferents punts de vista, però sí és el que fem és animar la nostra gent perquè eh, que estiguin esperant aquell llibre i que amplin la seva informació. Sí, si algú vol fer alguna aportació. aportació, aprofitant ara que ha trucat en Lluís, si volen fer algun aclariment poden ah, sí? trucar al 972 62 4303 i avui també tenim, eh, tenim per la gent que truqui, pel primer que truqui doncs tindrem algo que, que també sempre reconforta, un regal. encara que els àngels no mengen, <laughs> però tenim un, de la pizzeria de Palafusell, que es diu La Pizza, a barri Cibuixó 28 doncs ens han fet un xet regal que val per una pizza Eh, mm. <laughs> Pizzeria La Pizza. Estem, estan a Palafugell i el telèfon és el 30 31 09 per si voleu encarregar-la i anar-la a buscar. És allò que, bueno, sempre... Estupendo. A mi ja... Mira, si no truca ningú, anirem a dinar. A esmorzar, no? A menjar una bona pizza. Mm. Doncs molt bé, doncs mm. ja sabeu. Gust, això truqueu i en allà està l'Aldo, que us atendrà molt bé, o la seva dona, la Carmen, i hi ha tot un equip esperant a que tothom passi per allà despertar, somiar i viure. Tots som àngels amb una sola ala. Ens hem d'abraçar si volem volar. Despertar, somiar i viure perdoneu, ara és que estàvem, la Laia i jo ens estava fent una passada que volíem volar. <laughs> són temes per l'ànima, eh? Per, eh, sí, tema, per volar, per volar. Sí, positius i temes que per engrescar una mica la gent. Uh mhm. -huh. I per què és tan de moda eh, el tema dels àngels? Bueno, suposo que amb els temps que corren tots necessitem ajudar i creure en alguna cosa que, que ens sí. tregui una mica del forat i unes ales per volar van molt bé en sí, aquests és, moments eh, podem dir també que estan de moda perquè també està de moda el creixement, l'evolució espiritual, els canvis i eh, com que els àngels en certa manera també els creem nosaltres amb la nostra voluntat i així, doncs suposo que si nosaltres tenim ganes d'aprendre, de, de fer preguntes, doncs ells eh, estan més disposats a ajudar-nos, no? Uh -huh. És com si diguéssim que estem expandint la nostra capacitat de creixement i transformació i ens acostem, di, podríem dir, a tot el que és eh, la moda aquesta de la física quàntica, de l'energia, de... Ara s'està estudiant el, eh, el cosmos a nivell i diuen que, que tot és un estat vibracional. Mm -hmm. Hi ha la teoria aquesta de, de, de que diu que tot que teoria de les cordes no sé si l'has sentit al parlar, doncs he no vist... No em sona <laughs> la teoria de les cordes ara mateix. No. Doncs és com si l'univers estigués fet d'energia de, vibracional, Uh mhm. -huh. i eh, és com una sinfonia, no? I que mhm. re realment, en comptes de com abans es pensava de que, la, que el, el, a, a petita escala hi havia l'àtom, doncs ara es creu que hi ha vibracions, que mhm. estan... Uh -huh. Diguem... Sí, jo tenia entès que també es regeix per les octaves musicals. Sí, tot està, està relacionat. Tot relacionat. Bueno, això em sembla que ja és un altre programa, no?, que parlarem sí, de... Sí, sí, sí, és un altre. Eh, com podem percebre els àngels? Doncs eh, no hi ha una manera concreta per percebre els àngels. Es manifesten de mil maneres diferents, com havia dit en Lluís, no? que, que normalment es comunica amb nosaltres, podríem dir que amb els somnis, eh, hi ha gent que somia i que veu eh, el, el fet aquell de dia eh, que somís amb els angelets no? <laughs> Eh, sí. hi ha gent que els veu com a, com a figures protectores que ens donen consell o simplement que ens, eh, éssers que ens fan feliços amb la seva presència de vegades també es veuen com, com imatges d'éssers perfectes, esplèndids, d'una bellesa absolutament pura. I durant el dia, com, us, com ho podíem percebre? els àngels. Hi ha qui diu que es manifesten quan tens sensacions com pell de gallina, eh, eh quan tens eh, allò... Eh, que els aconteixements doncs, se surte una mica de lo, de lo normal, no? que sents una olor que és agradable o, o aparicions inesperades de certs animals, sincronicitat, que ens porten a elegir missatges que formen part d'altres contextos i que en certa manera ens volen transportar en una altra dimensió més espiritual i més positiva. Em sembla que hi ha algú que té gana. Hola, bon dia. Hola, bon dia. <laughs> Què tal? Bé. Com, Com et dius? Pilar. Hola, Pilar. Benvinguda. Gràcies. De on ets, Pilar? De Begú. Ah, vale. <laughs> És perquè deia, hauràs d'anar a Palafugell a menjar la pizza. Vale, igual. I <laughs> hi vas de tant en tant, no? Sí. Què se t'ofereix? Què ens volies dir? Només truques per la pizza o realment... Eh, no, és això dels àngels que heu dit avui que... Ah, està bé. M'ha agradat molt. Em penso que hi un àngel me va salvat. Ah, sí? Explica'ns, eh, plau. No res, que me van caure unes rajoles per sobre i... Ostres. Ah, Però doncs i... em vaig tenir, penso, de d'un àngel de la guarda. Molt bé, I, i avui, en certa manera, el que vols fer referència amb això per eh, donar una mica les gràcies i per fer creure sí. una mica més a tothom, no? Sí, ah. això ah. mateix. I com va anar això? Què te va passar? pues mira, que estava aquí, unes rajoles de... em varen caure per sobre, i sort que, mira, amb les mans els vaig poder parar, he rebut una mica, però res. Uh mhm. -huh. Mol d'aquestes... De... Bueno, rajoles no, eh, perquè són màrmols. Carai, pesa molt el màrmol. Eh. Doncs podem dir que tens àngel, no? Sí. Havies Potser cregut amb, amb els àngels o avui ha sigut no, no, no, una casualitat jo, més? No, no, jo hi crec amb els àngels. Ah, està bé. Molt bé, Pilar. Vale. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, està molt bé el programa. Però... Doncs moltes gràcies. gràcies. Realment, bueno, ja saps que pots passar per aquí quan vulguis i Va. reculls aquest cert regal i, bueno, te fem, volem fer també la crida que diguis a tothom, no?, que, que estem aquí a Begú engrescant una mica a tothom i que ens recomanis a, a la pàgina de Facebook i tot això, que volem arribar a ser el 200 i moltes gràcies per la teva trucada. Vale. Gràcies, Gràcies, bon Pilar. dia. Bon dia. Adéu. despertar, somiar i viure. Amics són els àngels que ens aixequen de les caigudes, quan les nostres ales no recorden com volar. somiar i Rodríguez. Despertar, somiar i viure. I hem d'anar corrents, com sempre, eh? Sí, ara... <laughs> Avui anem amb... Ens posem les ales. Sí, Allà. ens posem ales vale. i a volar. Doncs uh, vols ficar la cançó d'aquí un momentet o... Bueno, ja... podem acabar sí. una mica de eh, uh, ens faltaria parlar de com invocar els àngels. Ah, si volem contactar-hi, com ho podem fer? Bueno, diuen que és, una, és molt fàcil. Diu que els àngels són aquí i ara, aquí mateix, uh mhm. -huh. que només hi ha una condició, que eh, és imprescindible, imprescindible doncs, creure en ells, perquè els àngels no poden penetrar a les nostres vides i en la nostra voluntat. Som molt respectuosos en aquest sentit. Uh mhm. -huh. Jo he trobat amb la informació que he anat buscant que la, mhm. la invocació genera en nosaltres una intensa sensació de realitat, d'entusiasme per la vida i produeix també una energia radiant, magnètica i dinàmica. Sí, això a mi me fa pensar també que sempre tots els temes es toquen una mica, no? Nosaltres ja, sé, uh mhm. -huh. ja saben, la gent que ens escolten, que traten temes d'energia, com el tai chi, com moltes altres temes, la meditació, i la, la meditació és ideal per invocar o per relaxar-nos, perquè com hem dit abans, es tracta d'estats de diferents de vibració. Mhm. No podem percebre una vibració més subtil o així si estem nerviosos, si tenim el cap massa ple per, per històries o tenim problemes. Per tant, el primer que hem de fer és aprendre a, a, a respirar, relaxar-nos, i amb aquesta relaxació i meditació, doncs, invocar els nostres àngels. Estupendo. I, de fet, diu, com, com s'han de tractar aquestes comunicacions? Doncs eh, tots tenim la idea no?, d'aquella habitació amb, amb espelmes i música, doncs això tampoc és, és realment cert, no? És, és a dir, els, parlar amb els àngels és una cosa molt natural i qualsevol ho pot fer-ho i es pot fer d'una manera espontània, d'una manera íntima o d'una manera també, perquè no, perquè per no podem parlar? És un fet que, que existeix de, de sempre, no? Passa que és com deia en mm. Lluís, que hi ha una mica de, de por de, de que te tractin una... Clar. Sí, la gent no sé per què ens fa més por de, tratar, de parlar de coses positives, de coses que ens poden ajudar, que no pas de... de... Potser perquè són coses intangibles, que no es poden materialitzar, no es poden tocar. Sí. Llavors espanten una mica, no? I un punt també que podíem tocar és per què ens serveix? En certa manera, perquè uh -huh. la mhm. gent diu, bueno, i a mi què m'expliques de tot això? Si jo ja vaig bé, com, bueno, doncs, per animar una mica els increus o perquè s'han de fer, en principi, com havia dit en Lluís també, és perquè ells ens brinden o estan molt relacionats amb, amb l'amor, no? En la mhm. llei de l'atracció, perquè l'amor és el que mou tot l'univers. I la seva inspiració ens pot donar una, eh, ens pot fer sentir més ben acompanyats, ens poden guiar mitjançant sincronicitats, com dèiem, eh, fets casuals, no significatius, perquè puguem assolir un, els nostres més elevats propòsits. També podem estar atents a les seves senyals i, i el consell directe, canalitzar o la telepatia per conduir-nos cap a el que és millor per nosaltres mateixos. Molt bé, doncs anem a volar una mica una cançó. Es tracta d'un tribut a la cantant de jazz Billie Holiday de la mà del grup de rock irlandès U2, llançada el 1988, Angel of Harlem. Angel of Harlem. despertar, somiar i viure. Molt bé, amics de Ràdio Agú, despertar, somiar i viure, amb la sintonia del mar, hem aprofitat aquesta aquesta part del programa de la cançó ens hem posat la, les, rales de, les ales de, de volar ràpid, <laughs> perquè ja, com sempre en aquest programa, sense fa curt, i ara tenim tot aquí a punt i preparat per, per donar la part final del programa. Molt bé, continuem amb el remei del dia. Què tenim per avui? Què ens ofereixes? Doncs avui doncs, parlarem de romaní. M'agrada molt eh, perquè és eh, l'arbust aromàtic del Mediterrani per excel·lència. Uh mhm. -huh. Es diu Rosmarinus officia, officinalis. I és conegut per tothom. Eh, pràcticament la seva defi definició s'obre, perquè en aquí sí, podem trobar per tot arreu. Sí, Ara estan... Ai, perdona. <laughs> Ara estan al seu millor moment, eh? Tot florit i maco. Per això, per això és mm. algo que, que te ve a sobre. És allò de la sincronicitat, no? Per, com que hem parlat d'àngels i de la sincronicitat, Doncs avui la gent que surt a caminar i tal, que, que agafin romaní, perquè els hi, els hi donarà molt bon servei. Aludirem, per tant, a algunes fórmules de, que, que a l'antiguetat ja feien ressò de la seva fama. Per exemple, és de, a, amb l'època de la reina d'Hongria del segle XVI se feia referència amb un elixir de, de joventut anomenat aigua de la reina mm -hmm. un destil·lat que es feia amb alcohol de romaní, espígol i púniol al qual es van atribuir grans virtuts cosmètiques de la tradició grega, grega aràbica prové l'ungüent balsàmic de flors de romer, també es diu romer, el romaní, Sí, en català. Es, coneixen, es veu que hi ha puestos que es coneix com a romer. Nosaltres es coneixen com romaní. Doncs es barrejava romaní amb oli d'oliva i es deia que tenia grans virtuts contra els dolors musculars i les llagues. Mm, això el meu avi feia l'oli de, de romaní sí. per o les també ferides. S'utilitza molt l'alcohol de romaní, no? També. La infusió de fulles de romaní té propietats tòniques i estimulants dels òrgans del cos. Mm. Així, per via interna és útil contra l'astènia, l'esgotament, la depressió, la pèrdua de memòria, problemes del fetge i la manca d'estímul sexual. Epa! També forma part de locions per tonificar el cabell, els músculs i la pell. Com sempre, no recomanem a, a les dones que estiguin embarassades, ni que tampoc se, es prengui massa, no? Perquè les herbes també s'ha de tenir el seu... Una perquè la gent diu, no, me prenc unes herbes i tal, i també s'ha d'anar al món de molt de cuidado perquè la quantitat és el que dèiem. Dosificació. Sí, traga, doncs es recomana que, que es prengui d'una manera cautela, com tot. Molt bé, molt interessant, eh? Doncs molt bé, ja sabeu. El romaní, tònic i revitalitzant. El podem preparar amb alcohol o amb oli d'oliva. Sí, o I infusió. també amb infusió. Sí. Estupendo. Si voleu ampliar sobre aquest tema, doncs ens feu arribar un, un e-mail, perquè si no ja sabem que no tenim temps per tot. <laughs> Us recordem el telèfon del programa per si voleu fer alguna aportació, al 972 62 43 03. Ara la Laia, com sempre, avui poseu molta atenció perquè aquests contes després farem com en Lluís, farem un llibre de, de tota aquesta, Mira, aquesta experiència, una recopilació de contes, de cançons, d'anècdotes i de trucades. També <laughs> seria això, i tant. Per això, bueno, també la gent de la nit, que sempre ens, eh, els volem donar les gràcies i que els temes aquests potser millor també van molt bé a la nit, no? Abans d'anar a dormir. Sí, i fer referència també que vull que a Facebook la gent que té més de 50 anys que s'apunti, que tenim un, una quantitat de, de projectes i d'oferiments molt interessants que ja irem esbrinant en un futur. Mica en mica. Però ja podeu, la gent que teniu 50 i més, doncs us afegiu a Facebook ràpidament, contacteu amb mi per a través de Facebook o veniu allà a esclanyar, uh mhm. -huh. que volem fer un, un projecte que ens, a, ens ajudarà molt. Sobretot, ja recordeu, gent de més de 50. Despertar, somiar i viure. Hi havia una vegada, en un poble, un home molt bondadós i que es dedicava a ajudar els de més. Sempre vestia una capa llarga fins als genolls i a sota la capa una gepa enorme. El seu aspecte era bonic, però aquella gepa el transformava en un cert deformat i gairebé tothom es reia d'ell, i no el tenien en compte, tot i que ell tenia en compte a tots i cadascun d'ells, preocupant-se i ajudant-los. Alguns fins i tot li tiraven pedres perquè no volien tenir un monstre a prop. L'home de la gepa, mentrestant, abaixava el cap i mai responia a cap de les agressions o al menyspreu. Seguia anant d'un costat a l'altre del poble oferint-se pel que desitgessin. Només un dels nois del poble el tractava amb respecte i amor, el somreia, li parlava i l'acompanyava. Un dia la gent del poble va semblar que s'havien posat d'acord per despertar amb un humor pèssim. Discutien entre ells per menudeses, donant-se empemtes, mirant-se amb mala cara. En un moment donat va aparèixer l'home de la capa i la gepa. Només els faltava això als iracuns habitants d'aquest poble, Com és usual en els humans en aquests casos, buscaven descarregar la seva ira en els més indefensos, i l'home de la gepa va ser immediatament l'escollit per tots. De les agressions verbals que van anar creixent cruelment, van passar ràpidament a l'atac físic. Algunes pedres per començar, i després es van armar amb pals i eines tot vorejant-lo. Quan es disposaven a atacar, el noi es va obrir pas i es va situar al davant del seu amic japerut. Va haver-hi un instant de dubte, que el noi va aprofitar per parlar, i els va dir No podeu tocar-lo. Gràcies a ell no han passat moltes desgràcies que podrien haver succeït en aquest poble. Molts enemics han esdevingut amics. Moltes famílies segueixen unides. Molts homes conserven el seu lloc de treball i moltes dones als seus fills. Ens ha portat el bé i ara vosaltres voleu pagar-li amb el mal, i ell no pot fer res per evitar-ho. Mai m'ha dit qui és, però jo ho sé. Dit això, li va arrencar la capa d'una estirada, i en aquell moment van quedar al descobert dues boniques i lluminoses ales, que tots fins aquell dia havien confós amb una gepa. L'àngel va donar un petó al front del noi i se'n va anar en silenci, caminant entre els homes que li obrien pas corpresos, deixant caure les armes i fins i tot algunes llàgrimes. despertar, somiar i viure. Molt bé, Laia. Des d'aquí vull donar les gràcies també i un fort aplaudiment a les vostres llars, i si és perquè la Laia realment té àngel, perquè no és fàcil, no és fàcil de trobar un conte que sigui adient i que sigui maco, i jo la felicito des d'aquí perquè gràcies. quan jo faig eh, la meva feina de recerca i tal, de vegades passo hores i hores mm. per, i sé que trobar alguna cosa adient i que sigui al gust de tothom i que com ho fa ella té molt de mèrit eh, és que Gràcies. aquest programa <laughs> realment donaria perquè treballessin 5, o 6 persones. Sí, sí, sí, fàcilment, eh? Ho fem tots nosaltres. Per... I de vegades també jo sóc molt conscient de la feina que hi ha darrere i mm felicito, vaja. Jo et felicito tu per la teva feina, també, bueno, és molt important. <laughs> I el Pere I el també Pere el felicitem, també el felicitem, gràcies, que ens ajuda gràcies. molt. I, bueno, recordem que aquest programa també, sobretot, té la seva raó d'existir, de, doncs, que amb la gent que ens escolta, que cada vegada que som també més... els felicitem per escoltar-nos. Sí, que ens truquen, que ens donen ànims, perquè de mm. vegades, com tot, no?, que dius, bueno, això no tenim la... De base, eh, el nostre àngel se'n va, una mica de vacances, <laughs> o va... els criden a consulta a veure què... I ens quedem una mica dient, bueno, tot això que estem fent realment allà on t'arriba, allà on t'arriba Eh, ahir eh, també me, eh, me, me va trucar una persona i me va felicitar i em va dir, diu, tu ets l'estrella del programa. Ei. I em va emocionar molt perquè realment de vegades també ho necessitem, no? una mica de carinyo. Sí, i tant. Tots necessitem carinyo. Per, és allò de per poder donar has de rebre, també, no? Rebre i donar és... Sí, és... saber rebre també és un art. Sí, a mi, jo sóc de les persones que me costa menys donar que rebre. Mm no sé per què, eh, ja irem ampliant aquesta... Sí, és un altre virtut, programa. Un altre programa. <laughs> en el proper programa parlarem de la importància de jugar. Jugar... En a qualsevol relació... edat. Sí, en relació amb el nen interior, no?, uh -huh. que tots tenim a dins. I amb els nens dels altres, també. Els nens també <laughs> són angelets, no? Sí, en certa sí, sí. manera. Sí, els nens sembla que tenen un contacte més pròxim amb els àngels, no? Sí, perquè no tenen... el cap el ten més net, no mm. hi ha mm. tanta preocupació, tantes històries, tants de Són problemes. Són més purs, més sí, innocents. Exactament, tenen la ment molt més clara que nosaltres. Mm -hmm. Doncs ens despedirem per avui. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Doncs sí, avui ho farem... A... Eh, realment hi ha moltes cançons d'Àngels. Sí, moltes. Sí, sí, sí, n'he trobat moltes. moltíssimes, però bueno, n'he triat que siguin potents també per ara al matí, ah, sí, que tinguin perquè, força. Per poder volar durant tot el dia, no? Exacte, que ens donguin ales llargues. Potser els que els escolten a la nit doncs potser els hi farà <laughs> però bueno, com que ja el, el bueno, nos... que dormin també amb males Sí, primer abans de dormir doncs, que faci una mica d'exercici de la manera que cadascú s'imagini <laughs> sí. o un vol o que surtin a mirar els estels A més per començar a dormir trobo que és molt maco de volar una mica en, Molt bé és a dir, en començar a somiar desperts, tot volant, allà on vulguem anar, i després deixar que flueixi. Doncs he triat una balada, una balada de poder, que es diu que són de... Uh mhm. -huh és de rock duo alemany, d'un grup que es diu Scorpions, segur que molts de vosaltres coneixeu. Va ser llançada el 1990 en l'àlbum Crazy World i es diu Envia'm un àngel, Send me an angel, de Scorpions. Fins aviat, bon cap de setmana. Una abraçada, fins la setmana vinent. Adéu-siau. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Tots els èxits els trobaràs aquí. Els trobaràs aquí. Els trobaràs aquí. 24 hores.